Я рада за вас, просто сказала Галина. Мені час іти, оголосив Шпрингер. Тепер Галина промовчала, не виявивши свого ставлення до наміру штандартенфюрера, і саме це здивувало гестапівця. Ви вже мене не затримуєте? Щось змінилося? Так, за час вашої відсутності змінилося дуже багато. Коли не секрет, то що ж саме? Ні, не секрет. Мене мало не вбили у нападі лютих ревнощів, і водночас освідчилися в коханні і запропонували стати законною, богом і папою освяченою дружиною. Шпрингер остовпів. Дружиною? Генерал Матінелі визнав за потрібне втрутитися. Зараз він покаже цьому зарозумілому кендіху баварського пива і телячих сосисок що таке справжнє італійське кохання. Так, я запропонував Галині стати моєю законною дружиною. Так і тільки так я розумію свій обов'язок чесного офіцера. І що ж відповіла Мадонна? А що можна відповісти, коли тебе тримають за горло? Не хотіла простити Матінеллі Галина. Ти не згодна? Відмова Галини просто не могла вкластися в голові Матінеллі. Ні, я цього не сказала, але це крок дуже відповідальний, і мені треба подумати. Гаразд, думай, але три дні не більше. Хоча, власне кажучи, все ясно. Або ти будеш моєю дружиною, або я тебе вб'ю. Він сказав це так упевнено що Галина здригнулася. У вас дуже переконливі аргументи, генерале, мовив шпрингер. Ну що ж, не смію вас більше затримувати. Бажаю щастя. Шпрингер дійшов до дверей і спинився. В душі панувало прикре відчуття, ніби отут зараз його штандартенфюрера військ СС одурили, обвели круг пальця. Мабуть, це від заздрості до щастя Матінеллі, а хіба самому шпрингеру. Не хотілося б бути на його місці? Так, безперечно. Правда, у штандартенфюрера є дружина, взірець арійської жінки, фото якої навіть у журналах друкувалося, але на місці генерала він хотів би опинитися. А більше нічого не сталося у вашому житті від порога запитав він. Хіба мало освідчення в коханні? широко розкрила темні очі Галина. Ви цілком маєте рацію, розгнівався Шпрингер і вийшов. Розділ одинадцятий. Одного жаркого дня, коли небо височило над Україною як величезна, гаряча, із сонячного золота викута баня, Іван Журба, як завжди, непомітно вийшов на свій город. Тютюн уже давно відцвів, лопата листя набрякло, стало шорстким і грубим. Ще місяць і вже треба буде знімати урожай. Яка б влада не була в місті, люди куритимуть махорку. Гра в однорукого лейтенанта безпрограшна, але думки його зараз зовсім не про махорку, а про тайник до якого треба дістатися. Він уже на пам'ять вивчив весь цей шлях і, мабуть, міг би пройти його із заплющеними очима. Від тютюнової грядки за кущ буску, тоді сховатися за стовбором старого береста, звідти за довгі лози голоду, колючого і повнолистого, а там же рукою подати до розваленої стіни сусіднього будинку. Треба тільки щоразу ставити ногу трохи правіше чи лівіше, і взагалі вишукувати обхідні шляхи, щоб не натоптувалася стежка. Щоразу, діставшись до обвугленої печі зруйнованого будинку, Іван сам собі ставив оцінку. Того дня це була, хоч і не кругла п'ятірка, але, напевне, чотири з плюсом. Та задоволення лейтенантові це не принесло, бо настрій його раптом було отруєно. Здалося йому, чи й справді, в ту мить, коли він підходив до зруйнованої печі, за стіною покрадьки майнула чиясь тінь. Насторожився, роззирнувся нікого. Обережно обійшов руїни, тиша, спокій, але на серці тривога і зараз до тайника потикатися не слід. Невже шпрингер встановив нагляд за будинком? Але це могла також бути і тінь людини, яка поклала в тайник повідомлення і зникла. Таке не виключено. Значить, треба лягти під кущі, вдати немов би ліпшого місця для відпочинку взагалі на всій землі немає, і години півтори, а може навіть і дві почекати, придивляючись. Іван ліг у тінь і навіть очі примружив, неначебто задрімав, хоча все бачив і чув. Величезний джміль з погрозливим басовитим гудінням кружеляв.